вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у пасля прыняцця паправак у крымінальны кодэкс у беларусі стала магчыма засадзіць у турму любога чалавека дастаткова напрыклад гомельскай бабульцы у тэлефоннай размове з сястрой у бранску між іншым згадаць што сёння адключылі гарачую ваду каб праваахоўныя органы мелі ўсе падставы распачаць справу аб дыскрэдытацыі рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне а а тэлебачанне на ўсю краіну абвясціла нашу бабульку баявіком аранжавай рэвалюцыі. З гэтага моманту беларускі чалавек трапляе ў дзіўную сітуацыю. Ніколі нічога нікому ён не павінен казаць ані палітычнага, ані крытычнага. Это значыць, што чалавек павінен толькі радавацца, усміхацца на ўсялякі выпадак і казаць усім толькі прыемнае стоп А калі вы скажаце прыемнае пра бел чырвона-белы сцяг ці пра зянона пазняка ці пра еўразвяз, таксама не праходзіць. Таму і пра ўсё, што было ў гісторыі, пра ўсё, што адбываецца за межамі і пра ўсё, што датычыць апазіцыі, лепш не згадваць. Калі задумацца, дык і гаворачы пра сваю працу, чалавек можа не так расставіць акцэнты і гаворачы пра спорт таксама. Я ўжо не кажу пра любое ўпамінанне ўлады, дзе нават самая шчырая пахвальба можа абярнуцца скандалам, бо камусьці падасца, што вы наўмысна перабольшваеце сваё захапленне, каб выклікаць саркастычны эфект. Што ж застаецца? Справы сямейныя, суп на пляце, нявывучаныя урокі, А калі было вучыць, пасля ўрокаў пагналі на БРСМ стоп і тут пастка застаецца абмяркоўваць бразыльскія серыялы не выходзячы за рамкі тэмы А калі вы іх не глядзіце тады толькі одно шпацыруючы з сябрам па цэнтральным праспекце паўтарайце з лёгкай і добрай усмешкай Ах якія ў нас чыстыя вуліцы Ах якія ў нас акуратныя вуліцы Ах якія ў нас у У нас вуліцы чыстыя ўжо настолькі, што яшчэ крыху і менчукі змогуць паспаборнічаць з жыхарамі Пхеньяна. Безумоўна, у паўночнай карэі людзей, задаволеных сваім жыццём нашмат болей, чым дзе-небудзь у заходняй Еўропе ці нават у сённяшняй Беларусі. Але у адрозненне ад Еўропы у Беларусі колькасць такіх задаволеных нарастае. Пры гэтым нагоды для задавальнення тыя самыя, што і ў паўночных карэйцаў. Выхаванцы ідэалогіі чучхе кажуць: не чапайце нас, у нас свой шлях. Мы пачуваемся шчаслівымі як дзеці, таму што ў нас ёсць бацька, вялікі правадыр. Няхай мы жывем бядней за вас, але нас задавальняе наше жыццё. Мы шчаслівыя, бо ні ў чым не сумняваемся. Зрэшты, у нас і не прынята сумнявацца ў правільнасці абранага курсу. Таму ўсіх, хто сумняваўся сярод нас даўно ўжо няма. Мы самі ачысцілі ад іх нашы рады, каб яны не заміналі нам радавацца жыццю і пачувацца шчаслівымі. карэйцы ўжо ачысціліся ад незадаволенага элементу, які псаваў карціну ўсеагульнага шчасця, а нам яшчэ толькі трэба будзе гэта зрабіць, паспрыяць гэтаму і закліканыя новыя папраўкі ў крымінальны кодэкс аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. дыскрэдытацыя гэта калі не можаш адказаць адэкватным чынам альбо сам няздольны альбо табе не даюць. Яскравы прыклад асвятлення кангрэсу дэмакратычных сіл на БТ з дапамогай падасланых туды артыстаў, што выабражалі сябе геяў. У краіне, дзе ёсць свабода слова, вядучыя мусілі пасля гэтага звярнуцца да спадара Меленкевіча па каментар. А глядач сам рабіў бы высновы, але гэтага не адбылося. У выніку апазіцыя была дыскрэдытаваная. Аднак вось праблема дыскрэдытацыя беларускай апазіцыі гэта таксама дыскрэдытацыя беларусі у тым ліку на міжнароднай арэне. Калі дыскрэдытацыі баіцца ўлада, пра што і сведчыць новыя крымінальныя папраўкі, гэта значыць, што яна няздольная адэкватна адказваць на закіды Колькі не вылузваецца БТ, каб паказаць, што ў ЗША сітуацыя з правамі чалавека горшая, чым у РБ. У гэтую дубаломную прапаганду мала хто верыць, Бо калі ў цябе пытаюцца пра палітычныя забойствы, паўтараць у адказ сам дурак яўна недастаткова. Лукашенко мае ўсе магчымасці адказаць на ўсе закіды, нават мае фору, яго гатовыя выслухаць і нават выслухаць прыхільна. Але тут праблема не ў абставінах. Ён сам не здольны на адэкватны адказ. Ягоны светапогляд радыкальна адрозніваецца ад светапогляду тых, хто яго дыскрэдытуе. Не раз ужо заўважана, што ніхто так не дыскрэдытуе Беларусь на міжнароднай арэне як яе кіраўнік абраўшы метад маніпуляцыі паняткамі, ён сам збудаваў вакол сябе свет крывых люстэркаў. І вось тая блытаніна, якую ён 10 гадоў заплятаў у розумы беларусаў, цяпер азвалася і ў ягонай уласнай галаве. Ён, які аб'яўляе, што галасаваць за Беларусь гэта значыць за яго, ён, які ў царкве на Христос у васкрос адказвае не ваісціну, а спасіба, дайшоў бадай да самай вяршыні канцэнтрацыі ўлады ва ўласных руках і цяпер што пра яго не скажы можна трактаваць так а можна і наадварот можна як асану а можна і як ганьбу за якую прадугледжаная крымінальная адказнасць радыё свабода вострая брама у дыскрэдытацыя гэта калі няма адэкватнага адказу на крыўду маўчанне знак згоды у рэч не толькі ў тым што лукашенко дыскрэдытуе Беларусь Бог з ім чалавечы век нядоўгі але рэч у тым што праз подмену паняткаў а найперш праз задушэнне незалежныя думкі ён пазбавіў саму Беларусь магчымасці адказваць на шматлікія трактоўкі якія насамрэч дыскрэдытуюць нацыю і краіну ў свеце Беларусь быццам страціла імунітэт згубіла сілы і няздольная бараніца ад натуральнай культурнай агрэсіі іншых на нацыяў. У выніку нас быццам і няма. Калі ў рассеі святкуюць вызвалення ад нашых уласных продкаў, нас быццам і няма, калі нямецкая хваля нясе нам дэмакратычнае слово ў каляніялісткай абгорцы суседняй дзяржавы. Нас быццам няма, бо наша дзяўчынка на еўравізіі прадстаўляе зусім не нас як краіну нацыю і культуру адну з расійскіх правінцый і называецца пры гэтым нашим іменем Беларусь мы доўга не маглі зусім гэтым разабрацца дзе тут мы і наша адзення мы і чужое але ўрэшце як у тым анекдоце прыцярпеліся і пачалі следам за заходнімі таварышамі казаць пра беларускі рэжым беларускага прэзідэнта і беларускую палітыку хоць у душы разумеем што гаворка ідзе пра антыбеларускую палітыку антыбеларускага кіраўніка. Варта ўдумацца, беларускі прэзідэнт знішчыў апошнюю ў беларускай сталіцы беларускую школу толькі за тое, што яна беларуская. між іншым паводле новых крымінальных паправак маё апошняе выказванне ўжо цягне на дыскрэдытацыю хоць усё ў ім адначасова і праўда і абсурд словом усе ўмовы для таго каб засудзіць створаныя на працэсе вам гарантуецца поўны заварот мазгоў і таксама поўная страта магчымасці адрозніваць кажучы словамі маяковскага што такое хорошо а што такое плохо у дыскрэдытацыя падкрадаецца з самых нечаканых і падступных бакоў. Хіба мог чакаць Лукашенко, што запрошаныя ім расійскія журналісты пасярод дэферамба ў менскаму кім Чэн Іру надрукуюць у сваёй газеце памфлет пра беларускую мову. Маўляў, усё ў Беларусі выдатна, толькі мова беларуская гэта, прабачце за цытату мова падонкаў ну маўляў і малако мы пішам з памылкамі і мэбля у нас на краме вялікімі літарамі Вось казус давялося пасольству ў Маскве паслаць журналістам ноту. Маўляў, лукашэнку хваляце малайцы, але беларускую мову абражаць не трэба. І што вы думаеце, ці атрымаўся адэкватны адказ? Не, атрымалася дыскрэдытацыя. Журналісты толькі пасмяяліся з пасла Грыгор'ева, маўляў, дык у вас жа ніхто на гэтай мове не гаворыць. І вы самі і сам Лукашенко, які сам неаднойчы даваў беларускай мове нетварапрыемныя характарыстыкі. Што тут скажаш? вось яшчэ каментатар на БТ распаляецца. Да как это так, в Польше закрываюць беларускія школы, мы не дадзім в абіду этнічаскіх беларусаў. Вось табе і клопат пра супляменнікаў у перакуленым свеце каб паставіць усё з галавы на ногі варта зазірнуць у статыстыку наколькі за гады праўлення лукашэнкі ў беларусі зменшылася колькасць беларускіх клясаў і школ а пасля паспрабаваць уявіць сабе паведамленні з польшчы пра масавае закрыццё польскіх школ то была б дыскрэдытацыя мы б сказалі што польша сама сябе выставіла ў непрыглядным святле сама сябе дыскрэдытавала у Дыскрэдытацыя Беларусі як краіны, нацыі і культуры і дыскрэдытацыя лукашэнкі як асобы ідэалогіі рэжыму гэта розныя часам дыаметральна процілеглыя рэчы зеля прыкладу дыскрэдытацыі на якую Беларусь сёння не можа даць адэкватнага адказу і таму што не выпрацавала і таму што пазбаўленая такой магчымасці я абраў кнігу якая нядаўна выйшла ў варшаве это агромністая таміна кшыштафаясевіча под назвай першае пасля д'ябла савецкія эліты ў акупаванай Польшчы 1939-41 год. Беластотчына, Наваградчына, Палесе, Віленшчына, под грыфам польскай акадэміі навук. Інакш кажучы, гэта спіс усяго савецкага начальства, якое заняло кіраўнічыя пасады ў заходняй Беларусі пасля 17 верасня 1939 году. Абсалютная большасць з іх беларусы, безапеляцыйна названыя аўтарам першымі пасля д'ябла. Іх сабраныя па архівах біяграфіі складаюць больш за 1200 старонак выдання ёсць тут натуральна і партыйнае начальства і пракуроры упаўнаважаныя і оперы нквд і кгб камсамольскія актывісты і старшыні гвалтам створаных калгасаў гэта значыць безумоўныя функцыянеры савецкай рэпрэсіўнай сістэмы якія проста не маглі не гвалтаваць і не забіваць людзей але пераважаюць прызначэнцы іншага кшталту чыёй асноўнай задачай было жыццезабеспячэнне ў сферах вытворчасці фінансаў аховы здароўя адукацыі гэта начальнікі прадпрыемства прадпрыемстваў дырэктары школ начальнік пошты у радашкавічах і выкладчык пінскага пэдінстытуту кіраўніца раённага аддзялення дзяржбанку у новай мышы і машыніст станцыі лунінец словом тысячи імёнаў якія аб'ядноўвае тое што ўсе былі прызначаныя на свае працоўныя месцы партыйнымі органамі але ж і іншага спосабу атрымаць кіраўнічую працу тады не было. Натуральна глядзеліся характарыстыкі, правяралася лаяльнасць. Але з гэткага гледзяшча мы павінны і ўсіх сённяшніх леснікоў, начальнікаў пошты і дырэктараў фабрык, якія пайшлі на службу да рэжыму лукашэнкі назваць першымі пасля д'ябла. Thank you. радыё свабода вострая брама дыскрэдытацыя гэта калі няма адэкватнага адказу на крыўду маўчанне знак згоды Дябал гэта не нацыянальнасць, не час і месца і нават не партыйнасць, а перадусім дзеянне каб заслужыць такую намінацыю трэба прынесці некаму шкоду няма сумневу што многія з гэтых людзей у сённяшняй беларусі потрапілі ў раённыя кнігі памяць толькі не як першыя пасля д'ябла а як славутыя землякі для польскага даследніка ўсе яны ўвасабляюць уладу акупацыйную а беларускі даследнік адназначнага вызначэння яшчэ не мае хто яны для нас у для цяперашняга рэжыму безумоўна героі бо чым страшнейшы быў той следчы нквд тым большая яму слава з нармальнага чалавечага гледзяшча усе каты самі дыскрэдытавалі сябе але такіх паўтаруся у польскай кнізе не большасць па сутнасці першыя пасля д'ябла прыйшлі на месца тых, хто ажыццяўляў уладу перад імі толькі прадстаўляў уладу польскую. Для беларускага чалавека хрэн быў мала саладзейшы за рэдзьку рэпрэсій супраць школьніцтва, палітычныя забойствы, турмы, канцлягеры, а звацца беларусам за палякамі для многіх аказалася страшней, чым за саветамі, якія ў свой першы прыход яшчэ і заігрывалі ў нацыянальным пытанні. І як ні круці, нацыя аб'ядноўвалася разам. Таму мы з недаверам пазіраем на тэрмін савецкая акупацыя заходняй беларусі, а ахватней гаворым пра ўз'яднанне нацыі. Пра тое, як жылося беларускаму патрыёту пад польскай уладай з дакументальнай дакладнасцю распавядаецца ў фільме чужая бацькаўшчына. Вось сцэна ў паліцэйскім пастарунку, куды за свае вершы трапляе беларускі хлопец, галоўны герой. ваша? Есть и мои. Угу. Только в сердце тревожным почую за краину родимую жах. Помню острую браму Свенту и бояков на грозных конях. То з тих, хто же шукає он Білорусь. А на що її шукати? І вона під ногами. То правда, що під ногами. Бо на версі не була і не буде. А, смарташ, яшчэ хвост падымае. Асабіста мне гэтая сцэна жыва нагадвае, як менскі амон разганяў беларускі ліцэй, апошнюю ў сталіцы беларускую школу. Толькі амон не польскі і нават не савецкі, а які. У газеце б напісалі беларускі такі самы беларускі як і ўрад і парламент і прэзідэнты рэжымы нават дыктатура беларуская гэтак мы хутка зусім перастанем разумець адны адных калі і за і супраць будзем выказвацца адным словом Пра тое, як тут усё пераблытана і недадумана, яскрава сведчыць наступны факт. У той самай кнізе першае пасля д'ябла змешчана фотокопія звышсакрэтнага паслання галоўнага тагачаснага чэкіста БСР цанавы галоўнаму камуністу панамарэнку факты падпольнай дзейнасці ў далучанай заходняй беларусі. Дык вось падпісанае гэтае паведамленне так народный комиссар государственной Белоруссии, Белорусской ССР Цанава. Описка не бы метафора. Замест комиссар государственной безопасности – комиссар государственной Белоруссии. Легко уявить себе, насколько абстрактным и малозначным было для залетных керовников само это слово «Беларусь». thank you але таўшчэзная польская кніга застанецца без беларускага адказу. Сіметрычным адказам магчыма было б выдаць спісы польскіх функцыянераў у заходняй Беларусі альбо нагадаць пра беларускія вёскі, спаленыя палякамі разам з людзьмі на беластотчыне. Аднак у тых, хто мог бы адказаць адэкватна, няма на тое ані друкаваных плошчаў, ані часу на тэлевізіі. А тыя, у каго ўсё гэта ёсць, здольныя хіба што на брутальны агітпроп з мэтай защитіць беларускія школы в Польше. Напэўна, кожны мае сваю рацыю, і адна і тая ж беларуская зямля можа называцца то віленскай губерняй, то заходняй беларусій, то крэсамі ўсходнімі, то тэрыторыяй савецкай, польскай, нямецкай акупацыі. Галоўнае, што гэта ўсё не Беларусь у тым значэнні, у якім мы яе любім і у сённяшнім закліку лукашэнкі галасаваць за яго як за Беларусь слова Беларусь ужываецца не ў тым значэнні якое найбольш блізкае беларускаму сэрцу. Адзіны спосаб выблытацца з гэтага ўсяго вярнуць паняткі і акцэнты на іхныя месцы, назваць рэчы сваімі імёнамі трэба сцвердзіць что ёсць краіна Беларусь і дзяржава зусім не беларуская паводле мовы гістарычнай традыцыі і культуры назовем гэтую дзяржаву лукашусь Беларусь якую мы любім і лукашусь под данымі якой волею лёсу з'яўляемся у Гэта самы важны першы крок, які дазваляе расставіць акцэнты бліжэй да рэальнасці. Заклік галасуй за Беларусь трэба чытаць як галасуй за лукашусь. Цяпер ясна, што за чым стаіць. Беларусь гэта нашы даўнія традыцыі і наша прырода, нашы гарады і вёскі і нашы людзі, якіх мы любім. Кашмарна ўсё гэта атаясамліваць з кімсьці адным, кім бы ён ні быў. Патрыятызм, інтымнае пачуццё. Прычым тут Лукашенко. І галасаваць за Беларусь гэта значыць за прадказальную будучыню, у якой мы зажывем не горш за сваіх заходніх суседзяў і нас будуць шанаваць у свеце, у якой мы будзем ведаць дзясяткі і сотні таленавітых беларускіх лідараў, а не аднаго. Слова лукашусь цалкам адпавядае сённяшняму лідару і яго праграме постсавецкай стабільнасці, якая ўся і цалкам трымаецца толькі на ім самім. Глупства вядома ставіць працавітасць і акуратнасць беларусаў у заслугу аднаму чалавеку. Але калі мы гаворым лукашусь, гэта цалкам апраўдана. Тым часам Беларусь як краіна, як нацыя, як мова і культура гэта скарб і твор людзей, што вызнавалі і вызнаюць зусім іншыя нават супрацьлеглыя каштоўнасці. Назваць рэчы сваімі імёнамі гэта першая умова, якая дазволіць нам пазбегнуць дыскрэдытацыі. Дыскрэдытацыя перакладаецца з лаціны як не вера тыя хто верыць у Беларусь не мусяць дыскрэдытаваць гэта значыць пазбаўляць веры тых хто верыць у лукашусь і наадварот у